yigirmanchi pora naml surasining 60 oyatidan boshlanadi yoki osmonlar va yerni yaratgan hamda sizlar uchun osmondan suv yomg'ir yog'dirib u bilan go'zal bog'larni o'stirgan zot yaxshimi sizlarga u bog'larning daraxtlarini o'stirish imkoni yo'q edi Alloh bilan birga yana biror iloh bormi yo'q ular Allohga o'zgalarni teng deb biladigan qavm yoki yerni qarorgoh qilib uning o'rtasida daryolar paydo qilgan va uning uchun tutqich sifatida tog'larni barpo qilgan hamda ikki sho'r va chuchuk dengiz o'rtasida to'siq insho etgan zot yaxshimi Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? yo'q ularning aksariyati haqiqatni bilmaydilar yoki noiloj odam duo qilgan vaqtida duosini ijobat qiladigan va undan yomonlik musibatni yo'q qiladigan hamda sizlarni yerning o'rinbosarlari qiladigan zot yaxshimi Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Nasihatdan kamdan kam eslatma olursiz. Yoki sizlarga quruqlik va dengiz zulmatlarida to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan va o'z rahmati yomg'iri oldidan shamollarni xushxabar qilib jo'natadigan zot yaxshimi? Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan yaxshi va yuksakdir. Yoki ilk bor o'zi yaratib, so'ngra oxiratda qayta yaratadigan zot yaxshi. kim sizlarga osmon va zamindan rizq berur Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Ey Muhammad, kofirlarga ayting: agar rostgo'y bo'lsangiz, hujjatingizni keltiringiz. Ayting: Allohdan boshqa osmonlar va yerdagi biror kimsa g'aybni bilmas. ular qachon qayta tirilishlarini ham seza olmaslar balki ularning oxirat haqidagi iymonga olib boruvchi bilimlari pishib yetilgandir yo'q ular oxiratdan shak shubhadadirlar yo'q ular u to'g'rida ko'rdir kofir bo'lgan kimsalar dedilar o'zimiz ham ota bobolarimiz ham tuproqqa aylanib ketganimizda tirilib yana qabrlarimizdan chiqariluvchimizmi darhaqiqat bizlarning o'zimizga ham ilgari ota bobolarimizga ham mana shu va'da qilinganda bu faqat o'tganlarning to'qib chiqargan afsonalaridir ayting yerni aylanib jinoyatchi kimsalarning oqibatlari qanday ayanchli va ibratli bo'lganini ko'ringiz ey muhammad siz ularning iymon keltirmaganlari ustida g'am chekmang va ular qilayotgan makrlardan siqilmang ham ular agar rostgo'y bo'lsangiz aytingchi mana shu va'da azob qachon bo'ladi deydilar ayting ehtimol sizlar shoshtirayotgan narsa azobning ba'zisi sizlarning izingizga tushib qolgandir albatta Rabbingiz odamlarga nisbatan fazillidir lekin ularning aksariyati buning uchun shukr qilmaydilar albatta Rabbingiz ularning dillari yashiradigan narsani ham oshkor qiladigan narsani ham bilur. Osmon va zamindagi har bir sir aniq kitobda Lavhul Mahfuzda mavjuddir. Albatta ushbu Qur'on Isroil avlodiga ular ixtilof qilayotgan narsalarning ko'pgina qissasini bayon qilib berur albatta u ya'ni qur'on mo'minlar uchun hidoyat va rahmatdir albatta rabbingiz odamlar o'rtasini o'z hukmi bilan ajrim qilur u aziz qudratli va alim bilimdon zot bas siz Allohga tavakkul qiling albatta siz aniq haqiqat uzradirsiz aniqki siz o'z da'vatingizni o'liklarga uqtira olmassiz va yuz o'girib ketayotgan karlarga ham da'vatni uqtira olmassiz yana siz ko'rlarni ham zalolatlaridan chiqarib haq yo'lga hidoyat qila oluvchi emassiz siz faqat oyatlarimizga iymon keltiradiganlargagina uqtira olursiz bas ular musulmon qachon ularning kofirlarning ustiga so'z azob tushganda ya'ni qiyomat oldidan biz ular uchun yerdan bir maxluqni chiqarurmiz u ularga odamlar oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlari haqida gapirur biz har bir ummatdan oyatlarimizni inkor etadigan bir guruhni to'plaganimizda ular tizilib turadigan kunni eslang bas ular hisobot beradigan joyga kelishgach Alloh aytadi sizlar aniq bilmagan holingizda oyatlarimni yolg'on dedingizmi yoki nima qiluvchi bo'ldingiz zolim bo'lganlari sababli ularning ustiga azob to'g'risidagi so'z tushadi bas ular o'zlarini oqlash uchun so'zlay olmaslar biz ular taskin topishlari uchun kechani paydo qilganimizni va kunduzni yorug' qilib qo'yganimizni ko'rmadilarmi albatta bunda taqdiri azalda bitilgandek iymon keltiradigan qavm uchun ibratlar bordir sur chalinib Alloh o'zi xohlagan zotlardan boshqa osmonlardagi va yerdagi barcha kimsalar dahshatga tushib qolgan va barcha u zot huzuriga taslim qilgan holda keladigan kunni qiyomatni eslang siz tog'larni ko'rib mangu qotib turuvchi deb o'ylarsiz holbuki ular ham xuddi bulutlar suzib yurgandek havoda suzib yurarlar bu barcha narsani puxta qilgan zot Allohning sinoatidir albatta u zot sizlar qilayotgan barcha ishlardan ogohdir kim yaxshilik savob bilan kelsa bas uning uchun o'sha savobidan yaxshiroq mukofot bo'lib ular o'sha qiyomat qoyim bo'lgan kuni dahshatdan omondadirlar kim yomonlik kufr bilan kelsa bas yuz tuban hollarida do'zaxga tashlanurlar va ularga aytilur sizlarga faqat qilib o'tgan amallaringizning jazosi berilur ey muhammad ayting men mana shu shaharning makkaning parvardigorigagina ibodat qilishga buyurilgandirman u bu shaharni haram qilgandir ya'ni bu shaharda qon to'kilishi zulm qilinishi ov qilish kabilar taqiqlangandir barcha narsa unikidir men Alloh tomonidan musulmonlardan bo'lishga buyurilgandirman shuningdek Qur'onni tilovat qilishga ham buyurilgandirman bas kim haq yo'lga yursa faqat o'zi uchun yurar kim yo'ldan ozsa u holda aytingki men faqat sizlarni ogohlantiruvchi payg'ambarlardandirman ayting hamd ollohga kim u yaqinda sizlarga o'z mo'jizalarini ko'rsatur bas sizlar ularni mo'jizalarni tan olursiz lekin u kundagisi foyda bermas rabbingiz sizlarning qilayotgan ishlaringizdan g'ofil emasdir Qasas surasi Makkada nozil qilingan 88 oyatdan iborat. Qasas qissa degani. Surada Musa alayhisalomning hayot va faoliyati to'g'risida kengroq ma'lumot beriladi. Yovuzlik timsoli sifatida Fir'avn va Qorun kabi boylik va jahu saltanat tufayli quturgan shaxslar haqida ibratomuz oyatlar berilgan qolgan oyatlarda tavhid iymon e'tiqod taqvo va solih amallarga targ'ibot kufr shirk ma'siyat kabi razilliklardan poklanishga qaratilgan da'vatlar talqin etiladi mehribon va rahimli Alloh nomi ila to sin mim ushbu oyatlar aniq kitob oyatlaridir ey muhammad iymon keltiradigan qavm uchun sizga Musa va Fir'avn xabarini haqiqati bilan tilovat qilib berurmiz. Dar haqiqat Fir'avn yerda Misrda tug'yonga ketib, uning aholisini bo'lib tashladi. Ulardan bir toifani isroil avlodi qavmini xorlab o'g'illarini so'yar qizlarini tirik qo'yar edi albatta u buzg'unchilardandir biz esa u yerda xorlangan kishilarga marhamat qilishni ularni xorlikdan chiqarib namunali peshvo zotlarga aylantirishni va ularni fir'avn mulkiga merosxo'r qilishni istaymiz yana ularni o'sha yerda barqaror qilib fir'avn va uning vaziri xomonga hamda ikkovining lashkarlariga ular xavotirlanayotgan narsani ko'rsatib qo'yishni istaymiz biz musoning onasiga vahiy qildikki uni emizaver bas agar uni o'ldirib ketishlaridan qo'rqsang uni daryoga tashlagin va qo'rqmagin ham qayg'urmagin ham zero biz uni senga qaytaruvchi va uni payg'ambarlardan qiluvchidirmiz bas fir'avnning xonadon ahli uni o'sib ulg'ayganida o'zlariga dushman va tashvish bo'lishi uchun tutib oldilar albatta fir'avn xomon va ularning lashkarlari yanglishgan edilar fir'avnning xotini unga bu bola men uchun ham sen uchun ham ko'z quvonchidir uni o'ldirmangiz shoyatki uning bizlarga nafi tegsa yoki uni farzand qilib olsak dedi vaholanki ular haqiqatni sezmas edilar muso onasining qalbi tashvishdan forig bo'ldi agar biz musoni o'zingga qaytarurmiz degan va'damizga ishonuvchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmaganimizda albatta u o'z o'g'li ekanini fosh qilib qo'ygan bo'laveradi ona musoning opasiga uning ortidan tushgin dedi bas u ular sezmagan hollarida musoni bir chetdan kuzatib turdi biz oldindan musoga barcha emizuvchi ayollarni taqiqladik u hech bir ayolni emmadi shunda uning opasi kelib men sizlarga unga kafil bo'lib emasadigan va unga xolis doyalik qiladigan bir oilani ko'rsataymi dedi shunday qilib biz Musoning onasining ko'zlari quvonishi va g'am chekmasligi uchun hamda Allohning va'dasi haq ekanini bildirish uchun uni onasiga qaytardik lekin ko'pchiligi buning hikmatini bilmaydilar qachonki u voyaga yetib qirq yoshga to'lgach biz unga hukm payg'ambarlik va ilm ato etdik biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz kunlardan birida Musa shaharga uning aholisi g'aflatda bo'lgan paytida kirgan edi unda ikki kishini urushayotgan holatda topdi bunisi o'z guruhidan Isroil avlodi qavmidan va unisi dushmanidan qiptiylardan edi bas musoning guruhidan bo'lgan kishi undan dushmaniga qarshi yordam so'radi shunda muso bir musht urib uni o'ldirib qo'ydi so'ng pushaymon bo'lib dedi bu shaytonning ishidandir albatta u aniq adashtiruvchi dushmandir keyin Allohga iltijo qilib dedi ey rabbim dar haqiqat men o'zimga zulm qilib qo'ydim bas meni mag'firat et Alloh uni mag'firat etdi albatta uning o'zigina mag'firatli va rahmli zotdir u yana dedi ey rabbim menga qilgan inoming haqqi endi sira jinoyatchilarga yordam qiluvchi bo'lmasman bas u erta tongda yana shaharda qo'rquvga tushib biror ko'ngilsizlikka ko'z tutgan holda ketayotgan edi qarasa birdan kecha undan yordam so'ragan kimsa yana uni yordamga chaqirayotibdi muso unga dedi darhaqiqat sen aniq gumrohdirsan endi u ikkisiga dushman bo'lgan kimsani qibtiyni tutmoqchi bo'lgan edi u ey muso kecha bir jonni o'ldirganing kabi bugun meni ham o'ldirmoqchimisan sen faqat yer yuzida jabr qiluvchi bo'lmoqchisan sen isloh qiluvchilardan bo'lishni istamaysan dedi shaharning ichkarisidan bir kishi shoshgancha kelib ey Musa zodagonlar seni o'ldirish uchun til biriktirmoqdalar bas sen bu shahardan chiqib ketgin albatta men senga nasihatgo'y kishilardandirman dedi bas u qo'rquvga tushib atrofni kuzatgan holda u yerdan chiqib dedi ey rabbim o'zing menga bu zolimlar qavmidan najot bergin qachonki madyan shahri tomonga ravona bo'lgach dedi zora rabbim meni to'g'ri yo'lga hidoyat etsin qachonki madyanning suvi qudug'iga yetib kelgach u joyda bir to'p odamlar chorvalarini sug'orayotganlarini ko'rdi va ulardan beriroqda ikki ayol o'z qo'ylarini qo'riqlab turganlarini ko'rib sizlarga ne bo'ldi dedi ular biz to podachilar mollarini qaytarmaguncha sug'ora olmaymiz otamiz esa qari chol dedilar shunda Musa ularga qo'ylarini sug'orib berdi so'ngra bir chetdagi soyaga borib o'tirib dedi ey rabbim men uchun nima yaxshilik rizq tushursang o'shanga muhtojdirman so'ngra ulardan ikki qizdan biri hayo bilan yurib kelib otam seni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganing haqini berish uchun chaqirmoqda dedi bas Musa shuaybning huzuriga kelib unga o'z qissasini so'ylab bergach u qo'rqmagin sen zolimlar qavmidan najot topding dedi qizlardan biri ey ota uni ishga yollagin zero sen yollaydigan bu yaxshi kishi kuchli va ishonchli kishidir dedi Швайб aytdi Менге sakkiz yil ishlab berishing badaliga men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman endi agar 10 yilni bitirsang 10 yil ishlab bersang o'zingdan marhamatdir men seni qiynashni istamayman inshaalloh mening solih kishilardan ekanimni bilursan Musa dedi mana shu sen bilan mening o'rtamizdagi bitimdir ikki muddatdan qay birini ado qilsam bas menga adovat qilinmas Alloh aytayotgan so'zimizga guvohdir bas qachonki Musa kelishilgan muddatni o'tab oilasi bilan Misr tomon yo'lga tushgach Tur tog'i tarafidan bir olovni ko'rib qoldi. U oilasiga sizlar shu yerda kutib turingiz. Men bir olovni ko'rib qoldim. Shoyat sizlarga biror xabar yoki isinib olishlaringiz uchun u olovdan cho'g' olib kelsam dedi bas uning oldiga yetib kelgach u muborak joydagi vodiyning o'ng tarafidan daraxtdan unga nido qilindi ey muso men barcha olamlarning parvardigori ollohdirman asoyingni yerga tashla bas qachonki Musa uni ilondek qimirlayotganini ko'rgach ortiga qaramay qochdi unga deyildi ey Musa qayt va qo'rqma zero sen xavfu xatardan omonlikdagi kishilardandirsan qo'lingni qo'yningga tiqqin biror yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur va qanotingni ya'ni qo'lingni qo'rqqaningda yana qo'yningga tiq shunda u o'z holiga qaytur bas shu ikkisi aso bilan qo'l Rabbing tomonidan fir'avn va uning zodagonlariga ikki hujjatdir dar haqiqat ular fosiqlar qavmi edi Musa dedi ey Rabbim men ulardan bo'lmish bir jonni o'ldirib qo'yganman bas meni o'ldirishlaridan qo'rqaman birodarim Xorun mendan ko'ra tili burroroq. Bas uni ham men bilan birga meni tasdiqlaydigan yordamchi qilib yuborgin. Chunki ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman. Alloh aytdi: Biz seni birodaring bilan quvvatlantirurmiz va ikkingiz uchun saltanat g'alaba ato qilurmiz bas ular sizlarga biror ziyon yetkaza olmaslar bizning mo'jizalarimiz bilan sizlar ham sizlarga ergashganlar ham g'olibdirlar bas Musa ularga bizning aniq mo'jizalarimizni keltirgach ular bu sehrdan boshqa narsa emas bizlar bu narsani o'tgan ota bobolarimiz zamonida bo'lganini eshitgan emasmiz dedilar Musa aytdi Rabbim o'zining huzuridan kimga hidoyat keltirganini ham oxirat diyoridagi oqibat kimga bo'lishini ham juda yaxshi biluvchidir albatta zolimlar oxiratda najot topmaslar fir'avn ey odamlar men sizlar uchun o'zimdan boshqa biror ilohni bilmasman bas ey xomon loyni pishirib g'isht quyib men uchun bir baland burch minora bino qil shoyatki men uning ustiga chiqib musoning ilohini ko'rsam men uni yolg'onchilardan deb o'ylamoqdaman dedi u fir'avn va uning lashkarlari yer yuzidan nohaq kibrlandilar va o'zlarini bizga qaytarilmaydilar deb gumon qildilar bas biz uni va lashkarini tutdikda dengizga tashladik bas zolimlarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring ularni do'zaxga chorlaydigan peshvolar qilib qiyomat kunida ham ularga hech kim tomonidan yordam berilmas biz bu dunyoda ularga la'natni ergashtirdik qiyomat kunida ham ular qabih baxtsiz kimsalardandirlar biz avvalgi avlodlarni kufrlari sababli halok qilganimizdan keyin Musoga odamlar uchun nur, hidoyat va rahmat bo'lgan kitob Tavrotni ato etdik. Shoyat ular uni o'qib, ilohiy o'gitlardan eslatma olsalar. Ey Muhammad, biz Musoga ishni gaplashish va najotni hukm qilgan paytda siz tur tog'ining g'arb tomonida biz bilan Musa va'dalashgan joyda bo'lmagansiz va guvohlardan ham emas edingiz lekin biz Musodan so'ng ko'p avlodlarni paydo qildik bas ularga umr zamon cho'zilib ketdi siz madyan ahli orasida turuvchi ham ularga oyatlarimizni tilovat qiluvchi ham bo'lmagansiz lekin biz sizni payg'ambar qilib yuboruvchi bo'ldik biz musoga nido qilgan paytda siz turning yonida bo'lmagansiz lekin rabbingiz tomonidan rahmat sifatida sizdan ilgari biror ogohlantiruvchi kelmagan bir qavmni ogohlantirishingiz uchun payg'ambar qilindingiz shoyat ular eslatma olsalar bordiyu ularga o'z qilmishlari sababli biror musibat yetganida parvardigoro bizlarga payg'ambar yuborganingda edi sening oyatlaringga ergashar va iymon keltiruvchilardan bo'lar edik deyishmaganda biz sizni ularga payg'ambar qilib yubormas edik bas qachonki ularga bizning huzurimizdan barhaq payg'ambar kelgach esa ular unga ya'ni muhammadga ham xuddi musoga berilgan narsa mo'jiza berilganida edi bizlar unga ergashgan bo'lardik dedilar axir ular ilgari musoga berilgan narsa mo'jizani ham inkor qilmaganmidilar ular tavrot va qur'on bir birini qo'llab quvvatlaydigan ikki sehrdir dedilar va bizlar bu ikki kitobning har biriga kofirdirmiz dedilar ayting agar rostgo'y bo'lsangiz Alloh huzuridan u ikki ikki kitobdan ko'ra to'g'riroq bo'lgan biror kitob keltiringiz men unga ergashayin bas agar ular sizga javob bera olmasalar bilingki ular faqat havoyi nafslarigagina ergashurlar Alloh tomonidan hidoyat qilinmagan holda o'z havoyi nafsiga ergashgan kimsadan ko'ra kim ham adashganroqdir albatta Alloh shirk ahlidan iborat zolimlar qavmini hidoyat etmas eslatma olsinlar deb ularga so'zni Qur'on oyatlarini yetkazib turdik biz qur'ondan ilgari kitob tavrot injil bergan zotlar Yahudi va nasroniylar unga qur'onga iymon keltirurlar qachonki ularga qur'on tilovat qilinsa bizlar unga iymon keltirdik albatta u Rabbimiz tomonidan kelgan haqiqatdir bizlar qur'on nozil bo'lishidan ilgari ham musulmon edik derlar ana o'sha zotlarga iymon yo'lida sabr qilganlari sababli mukofotlari ikki barobar ato etilur ular yomonlikni ya'ni kofirlarning ozorlarini yaxshilik sabr bilan daf qilurlar va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilurlar qachonki behuda gapni eshitsalar undan yuz o'girurlar va bizlarning amallarimiz o'zimiz uchun sizlarning amallaringiz o'zlaringiz uchundir omon bo'lingiz bizlar nodon kimsalarni istamaymiz derlar ey muhammad siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmaysiz lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur u hidoyat topuvchilarni yaxshi biluvchidir ular quraysh kofirlari ey muhammad agar bizlar sen bilan birga to'g'ri yo'lga ergashsak yerimizni oldirib qo'yamiz dedilar axir biz ularga osoyishta haramni maqom qilib bermadikmi barcha narsaning hosillari bizning dargohimizdan rizq bo'lgan holda o'sha joyga yig'iladi-ku. Lekin ularning aksariyati buni bilmaslar. Biz qanchadan qancha maishati haddan oshgan yurtlarni, ya'ni aholisini halok qildik. Bas maskanlarida ulardan keyin kamdan kam istiqomat qilindi ularning mulku diyorlariga biz voris bo'ldik rabbingiz barcha yurtlarning markazlariga oyatlarimizni ularga tilovat qiladigan payg'ambar yubormagunicha u yurtlarni halok qiluvchi bo'lmadik biz yurtlarni faqat ularning aholisi zolim kofir bo'lgandagina halok qiluvchi bo'ldik sizlarga nima berilgan bo'lsa faqat dunyo hayotining mato va ziynatlaridir Alloh huzuridagi mukofot esa yaxshiroq va boqiyroqdir axir aql yurgizmaysizmi axir biz go'zal va'da jannatni va'da qilgan va unga erishgan kishi biz dunyo hayoti matosidan ozgina foydalantirgan so'ngra qiyomat kunida mangu azobga hozir qilinuvchi kimsa kabi bo'lurmi eslang Alloh qiyomat kuni ularga nido qilur sizlar bor deb e'tiqod qilib yurgan sheriklarim qani ustilaridan azob haqidagi lafz muqarrar bo'lgan kimsalar ey rabbimiz ana u bizlar yo'ldan ozdirgan kimsalarni ham xuddi o'zimiz ozgan kabi yo'ldan ozdirgandik bizlar senga aybdor emas begunohdirmiz ular bizga ibodat qiluvchi bo'lmaganlar derlar ularga shirklaringizni yordamga chorlangiz deyilur ularga iltijo qilganlarida ular javob qilmaslar va ular azobni ko'rganlarida koshki edi dunyoda hidoyat topgan bo'lsak derlar Alloh ularga nido qilib payg'ambarlarimga ne javob qilgan edingiz deydigan kunda o'sha kunda ularga xabarlar birorta bahona va sabab ko'rinmay qolur bas bir birlaridan ham so'ray olmaslar bas kim shu dunyoda tavba qilib iymon keltirib solih amallar qilgan bo'lsa shoyatki u najot topuvchilardan bo'lsa Rabbingiz o'zi xohlagan narsani yaratur va xohlagan ishni ixtiyor qilur ularda bandalarida ixtiyor yo'qdir Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir. Rabbingiz ularning dillari yashirgan narsalarini, sirlarini ham oshkor qilgan narsalarini, so'zlarini ham bilur. U Allohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. avvalu oxirda hamd faqat unga xosdir hukm ham unikidir va qiyomat kuni ungagina qaytarilursiz ey muhammad ularga ayting xabar beringizchi agar Alloh kechani qiyomat kunigacha ustingizda mangu qilib qo'ysa Allohdan o'zga qaysi iloh sizlarga biror yorug'lik keltira olur axir eshitmaysizmi ayting xabar beringizchi agar Alloh kunduzni qiyomat kunigacha ustingizda mangu qilib qo'ysa Allohdan o'zga qaysi iloh sizlarga taskin topadigan kechani keltira olur? Axir ko'rmaysizlarmi? Allohning sizlar uchun kecha va kunduzni unda, ya'ni kechada orom olishingiz kunduzi esa uning fazli rizqidan istashingiz va shukr qilishingiz uchun paydo qilib qo'ygani uning rahmatidandir eslang Alloh qiyomat kunida ularga nido qilib sizlar bor deb gumon qilib yurgan sheriklarim qani der biz u kunda har bir ummatdan bir guvohni payg'ambarni chiqarib keltirgan shirklaringizga hujjatlaringizni keltiringizchi deymiz bas ular haqiqat Alloh tomonda ekanini biladilar va o'zlari to'qib olganlari esa ulardan g'oyib bo'lur albatta qorun muso qavmidan edi bas u qavmlarga kibr qildi biz xazinalardan unga kalitlari baquvvat jamoatga ham og'irlik qiladigan narsalarni ato etgan o'shanda qavmi unga mag'rurlanmagin chunki Alloh mag'rurlanuvchilarni suymas Alloh senga ato etgan narsa bilan oxiratni istagin va dunyodan bo'lgan nasibangni ham unutmagin Alloh senga ehson qilgani kabi sen ham odamlarga ehson qil yerda buzg'unchilik qilishni istama chunki Alloh buzg'unchilarni suymas dedilar u men unga faqat o'zimdagi bilim sababligina erishdim dedi axir u o'zidan avval Alloh undan ko'ra quvvatliroq va zaxirasi ham ko'proq qanchadan qancha avlodlarni halok qilganini bilmaganmi jinoyatchilardan gunohlari haqida so'rab o'tirilmas so'ngra qorun qavmi oldiga yasanib chiqqan edi dunyo hayotini istaydigan kimsalar ey qani edi bizlarda ham qorunga ato etilgan narsa boylik bo'lsa darhaqiqat u ulkan nasiba egasidir dedilar ilm ato etilgan kishilar ruhoniylar esa o'lim kelsin sizlarga iymon keltirgan va ezgu ish qilgan kishi uchun Allohning savobi yaxshiroq-ku. U savobga faqat sabrli kishilargina erishurlar, dedilar. Bas biz uni ham boylik to'la maskanini ham yerga yuttirdik. so'ngra uning uchun Allohdan o'zga yordam beradigan biror jamoa bo'lmadi va uning o'zi ham g'oliblardan bo'lmadi. Kunni kecha uning maqomini orzu qilganlar va ajab Alloh bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilib, o'zi xohlaganlarning rizqini tang qilar ekanda, agar Alloh bizlarga marhamat qilmaganida, bizlarni ham yerga yuttirgan bo'lar edi. Vo ajabo! Kofirlar najot topmas ekanda, deb hol biz o'sha sizlarga ma'lum oxirat diyorini yer yuzida zulm va buzg'unchilik qilishni istamaydigan kishilar uchun yaraturmiz oqibat esa taqvoli kishilarnikidir kim savobli amal bilan kelsa bas uning uchun undan yaxshiroq mukofot bo'lur kim gunoh bilan kelsa bas gunohlarni qilgan kimsalar faqat o'zlari qilgan qilmishlari barobaridagina jazolanurlar ey muhammad albatta sizga ushbu qur'onni farz qilgan zot shak shubhasiz sizni qaytish joyiga makkaga qaytaruvchidir mushriklarga ayting rabbim hidoyat bilan kelgan kishilarni ham aniq zalolatdagi kimsalarni ham yaxshi biluvchidir siz o'zingizga kitob Qur'on tushirilishidan umidvor ham emasdingiz faqat Rabbingiz tomonidan rahmat sifatida u nozil qilindi. Bas kofirlarga sira dinlarini yoqlab himoyachi bo'lmang. Sizga Allohning oyatlari nozil qilinganidan so'ng zinhor ular sizga to'sqinlik qilmasin. Siz odamlarni Rabbingizga iymon keltirib, solih amallarni qilishga chorlang va sira mushriklardan bo'lmang. Allohga qo'shib boshqa ilohga iltijo qilmang. Undan o'zga iloh yo'qdir. Uning yuzidan boshqa barcha narsa halok bo'luvchidir. Hukm unikidir. va barchangiz uning huzurigagina qaytarilursiz ankabut surasi makkada nozil qilingan 69 oyatdan iborat ankabut o'rgimchak demak surada o'zlari yasagan but va sanamlarga o'zlari sig'inuvchi mushriklar o'zi to'qigan to'riga ishonib yashovchi o'rgimchakka o'xshatiladi shuningdek unda iymon e'tiqodli va yaxshi odamlar boshiga sinov uchun ko'proq musibatlar tushishi payg'ambarlarga yetgan aziyatlar va boshqa ma'lumotlar mavjud mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Alif, Lam, Mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina sinalmagan hollarida qoldiriladilar deb o'yladilarmi? Biz ulardan oldingi iymonli kishilarni sinagan edik-ku. Bas shu sinov bilan va u siz ham albatta Alloh iymonda sodiq kishilarni bilur va shuningdek yolg'onchilarni ham aniq bilur. Yoki yovuz ishlarni qiladigan kimsalar bizdan o'zib ketishni, qutulishni o'ylaydilarmi? Naqadar yomon hukm chiqaradilar. kimki Allohga yuzma yuz bo'lishdan umidvor bo'lsa bas Allohning belgilagan fursati albatta keluvchidir u eshituvchi va biluvchi zotdir kim jihod qilsa faqat o'zi uchun jihod qilur zero Alloh barcha olamlardan behojatdir iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarning gunohlarini albatta o'chirurmiz va ularni qilib o'tgan chiroyli amallari bilan mukofotlagaymiz biz insonni ota onasiga yaxshilik qilishga buyurdik ammo agar ular sen bilmagan narsalarni soxta ma'budalarni menga sherik qilishingga zo'rlasalar u holda ularga itoat etmagin barchangiz menga qaytursiz bas men o'shanda sizlarga qilib o'tgan amallaringiz xabarini berurman iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni albatta solih bandalar qatoriga kiritirmiz odamlar orasida shunday kimsalar ham borki o'zlari ollohga iymon keltirdik deydi da so'ng Alloh yo'lida azorlansa odamlarning bu fitnalarini Allohning azobidek bilib qasamki agar Rabbingiz tomonidan g'alaba kelsa shubhasiz ular albatta bizlar sizlar bilan birga edik derlar axir Alloh barcha olamlarning dillaridagi narsalarni yaxshi biluvchi emasmi albatta Alloh iymon keltirganlarni ham munofiqlarni ham yaxshi bilur kofir bo'lganlar iymon keltirganlarga sizlar bizlarning yo'limizga ergashingiz gunohlaringizni biz ko'tarurmiz deydilar holbuki ularning gunohlaridan biror narsani ko'tara oluvchi emasdirlar albatta ular yolg'onchidir albatta ular o'zlarining yuk gunohlarini ham u yuklari bilan birga boshqa yuklarni ham ko'tarurlar va albatta qiyomat kunida o'zlari to'qib olgan yolg'onlari to'g'risida so'ralurlar biz nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib yubordik bas u ularning orasida ellik yili kam ming yil turdi bas ularni zolim kofir bo'lgan hollarida to'fon balosi tutdi so'ngra biz unga nuhga va kemadagi hamrohlariga to'fon balosidan najot berdik va uni barcha olamlarga ibrat qilib qo'ydik ibrohimni eslang u o'z qavmiga degan edi Allohga ibodat qilingiz va undan qo'rqingiz agar biluvchi bo'lsangiz mana shu ishingiz sizlar uchun yaxshiroqdir sizlar Allohni qo'yib faqat butlarga ibodat qilmoqdasiz va ularni ilohlar deb yolg'on to'qimoqdasiz aniqki sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan narsalar sizlarga rizq berishga qodir emasdir bas shunday ekan sizlar rizqni Alloh dargohidan istangiz va ungagina ibodat qilingiz va unga shukr qilingiz sizlar oxiratda ungagina qaytarilursizlar agar sizlar meni yolg'onchiga chiqarsangiz bas sizlardan avvalgi ummatlar ham o'z payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqargandilar payg'ambar zimmasida esa faqat Allohning buyruqlarini bandalariga aniq yetkazish bordir xolos. Axir ular Alloh qanday qilib ilk bor yo'qdan yaratib, so'ngra qiyomat kunida u o'sha yaratgan narsasini qaytarishini o'ylab ko'rmadilarmi? Albatta, bu Allohga osondir ey muhammad ayting yerda sayr qilib Alloh qanday qilib yaratishni boshlaganini ko'ringiz so'ngra Alloh qiyomatda ikkinchi marta paydo qilur albatta Alloh barcha narsaga qodirdir Alloh xohlagan kimsalarni azoblar va xohlagan kishilariga rahm qilur oxiratda uning huzurigagina qaytarilursiz sizlar na yerda va na osmonda hech kimni ojiz qoldiruvchi emasdirsiz sizlar uchun Allohdan o'zga biror do'st ham yordamchi ham yo'qdir Allohning oyatlarini va u bilan muloqotda bo'lishni inkor qilgan kimsalar aynan o'shalar mening rahmatimdan noumid mahrum kimsalardir va ular uchun qilmishlari tufayli qiyomatda alamli azob bordir bas ibrohimga qavmining javobi faqat uni o'ldiringiz yoki yoqib yuboringiz deyishlari bo'ldi so'ngra Alloh unga olovdan najot berdi albatta bunda iymon keltiradigan qavm uchun ibratlar bor ibrohim aytdi sizlar faqat dunyo hayotidagi o'zaro do'stlashishingizni ko'zlab Allohni qo'yib butlarni tutdingiz so'ngra qiyomat kunida ba'zilaringiz peshvolaringiz ba'zilaringizdan ergashuvchilardan tonur ba'zilaringiz ba'zilaringizni la'natlar borar joyingiz do'zaxdir u joyda sizlar uchun yordam beruvchilar yo'qdir. Bas Lut unga iymon keltirdi. Ibrohim aytdi: "Albatta, men Rabbim buyurgan tomonga hijrat qiluvchidirman. Albatta, uning o'zigina qudratli va hikmatlidir." Biz unga ishoq va nabirasi yaqubni ato etdik hamda payg'ambarlikni va samoviy kitoblarni uning zurriyotiga xos qildik va unga shu dunyoda ham mukofotini berdik albatta u oxiratda ham solih zotlardandir lut o'z qavmiga albatta sizlar shunday faxsh ishni qilmoqdasizki sizlardan oldin olamlardan hech kim uni qilmagan edi haqiqatan ham sizlar xotinlaringizni qo'yib erkaklarga borishingiz qaroqchilik qilishingiz majlisgohlaringizda yomon ishlar qilishingiz rostmi degan edi bas lut qavmining javobi agar sen rostgo'y kishilardan bo'lsang bizlarga Allohning azobini keltir deyishlari bo'ldi xolos shunda u aytdi ey rabbim bu buzg'unchilar qavmi ustidan o'zing meni g'olib elchilarimiz farishtalar ibrohimga farzand ko'rishi haqidagi xushxabarni keltirishgach aytdilar albatta bizlar mana shu sadum nomli qishloq ahlini halok qiluvchidirmiz chunki uning aholisi zolimdirlar ibrohim axir u yerda lut bor-ku dedi ular aytdilar biz u joyda kim borligini biluvchiroqdirmiz albatta bizlar uni lutni va ahlini qutqarurmiz illo uning xotini kofir bo'lgani sababli qoluvchi halok bo'luvchilardan elchilarimiz lutning oldiga kelganlarida u bundan yomon holatga tushdi va ular tufayli yuragi siqildi ular dedilar qo'rqma va g'am chekma albatta bizlar senga va ahlinga najot beruvchilardirmiz magar xotining qoluvchi halok bo'luvchilardandir biz fosiq fahsh ishlarni qiluvchi bo'lganlari uchun bu qishloq ahli ustiga osmondan azob tosh yog'diruvchidirmiz biz aql yurgizadigan qavmga ibrat uchun u qishloqdan aniq asorat qoldirganmiz madyan qavmiga o'z birodarlari shuaybni payg'ambar qildik bas u aytdi ey qavmim Allohga ibodat qilingiz va oxirat kunidan umidvor bo'lingiz hamda yer yuzida buzg'unchilik qilib yurmangiz ular shuaybni yolg'onchiga chiqarishgach ularni dahshatli zilzila tutib turgan joylarida murdaga aylandilar od va samud qabilalarini ham halok qildik bu sizlarga ularning xarobaga aylangan maskanlaridan ko'rinib turibdi shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli ko'rsatib ularni haq yo'ldan to'sdi holbuki ular aql idrokli kishilar edi qorun fir'avn va Xomonni ham halok qildik. Musa ularga payg'ambar ekaniga hujjatlarni keltirganida ular yer yuzida kibr havo qildilar va lekin Allohdan o'zib ketuvchi bo'lmadilar. Biz ularning har birini o'z gunohi bilan tutdik. Bas ularning orasida biz ustiga tosh yog'dirganlar ham ular orasida dahshatli qichqiriq tutganlar ham ular orasida biz yerga yuttirganlar va ular orasida biz suvga cho'ktirgan kimsalar ham bordir Alloh ularga zulm qiluvchi bo'lmadi lekin ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar Allohdan o'zgalarni do'st tutgan kimsalarning misoli xuddi in qurib olgan o'rgimchakka o'xshaydi zotan inlarning eng nimjoni albatta o'rgimchak inidir agar bilsalar albatta Alloh ularning uni qo'yib iltijo qilishayotgan narsalarini bilur. U aziz va hakimdir. Ushbu misollarni biz odamlar ibrat olishlari uchun ayturmiz, lekin ularni faqat olimlargina anglagaylar. Alloh osmonlar va yerni hikmat bilan yaratgandir albatta bunda hikmat va qudrat yaratishida mo'minlar uchun alomat bordir uqsimu أقسم بهذا balad. o'qiganlarimiz bilganlarimiz va eshitganlarimizga baqadri imkon amal qilishlikni barchamizga nasibu ro'zi aylasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh لقد خلقنا الإنسان في كبد